الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي Doista svaka زهوالا بريبادا وزيشرم الله سبحانه وتعالى Salavat mir i selam na Allahu poslanika, Allahu umiljenika Muhammed alaihi salatu wasalam, njegovu časnu porodcu, njegove uzvrte ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažna braćo, poštovani sestre, uvaženi gledatelji, selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Ovo je naš šesti dan u serijalu emisija Zimska škola Islama, 11. čas u kojem se družimo sa predmetom fikha. Rekli smo da ćemo u ovoj zimskoj školi islama obrađivati tri predmeta. Imaćemo predmet islamskog prava fikha, imaćemo inšala predmet hadis u kojim ćemo komentarisati određena poglavlja iz e, Buharinog i Muslimovog sahiha i na kraju inšala imat ćemo zadnji predmet, a to je akida, komentarisanje šest imanskih šarta spomenuti u hadisu Džibrila, alaihi salatu wasalam. Kao što znate, e, juče smo govorili e, u devetom i desetom času ili predavanju govorili smo o uvjetima ispravnosti namaza. Nekom hronologijom, nakon što čovjek zaokruži, ispuni svih onih pet uvjeta koji smo spomenuli, jednostavno čovjek je došao do momenta da počne klanjati. Ja ću večeras kratko, kratko i rezimirano spomenuti kako bi trebao da izgleda čovjekov namaz, iako ja preporučujem svima vama i mi ćemo ako Bog da u ovom posljednjem predavanju, e, drugom predavanju noćas, poslati, poslati na predavanju link sa YouTube-a, onog predavanja, vjerujem da velik broj vas ga je već gledao, predavanje sati 20 minuta u kojem ja govorim detaljno kako i na koji način će se klanjati i to predavanje ako Bog da ulazi će sa nama u, onaj, u onu skriptu za ispite. Znači i ono ulazi ulazi u obavezno učenje e, gradiva koji se vezuju za namaz. E, zato što smo tamo to mnogo, mnogo detaljno pojasnili, mi ćemo sada nekim hronološkim redom pojasniti kako bi trebao da izgleda jedan namaz. Nakon toga ćemo ako Bog da prijeći i početi govoriti šta su ruknovi u namazu, šta su vađibi u namazu, šta su suneti u namazu, koje koristi imamo kada znamo šta je rukn, a šta je vađib, a šta je sunet u namazu. U svakom slučaju, na samom početku čovjek prije nego što počne klanjati kada ispuni onih pet uvjeta o kojima smo jučer govorili detaljno, čovjek kada dođe klanjati lijepo bi bilo da ispred sebe postavi takozvanu perdu ili sutru. Perda ili sutra, njena visina je otprilike neki predmet koji je visok podlaktica, a njena širina nije definisana širijetom, tako da to može biti koplje, može biti štap, može biti e, stolica, može biti stub, može biti zid i tako dalje. Znači, neki tvrdi predmet koji ne odvraća pažnju čovjeku e, znači od namaza. Kažu islamski učenjaci da čovjek ne treba da klanja prema nečemu što će odvraćati njegovu pažnju. <clears throat> Pa znači na početku čovjek vjernik bi trebao da postavi perdu e, gdje će klanjati ili ako već klanja u svojoj sobi ili klanja znači u džamiji da bude blizu nekog zida ili blizu nekog stuba. Nakon toga E, u namazu, e, rekli smo, e, jučer smo govorili da je uvjet ispravnosti namaza namjera. Čovjek prije nego što podigne ruke u namazu i donese početni tekbir, treba da u srcu ima namjeru koji namaz želi da klanja. Da li je to sabah, ako je sabah, jesu li sunneti ili farzi, da li je to podni, ako je podni, da li su to sunneti ili farzi i tako dalje. Znači prije donošenja početnog tekbira trebamo imati u srcu jasnu namjeru, definisanu šta želimo da klanjamo. Nakon toga <clears throat> čovjek će ustati. Uvjet ispravnosti namaza za zdravu osobu jeste da čovjek klanja stojeći, a inšala kada budemo govorili o ruknovima, govorit ćemo detaljno o propisu stajanja, u kojim namazima se mora stajati, u kojima ne mora. Ali generalno, znači čovjek će stati ispred sebe na udaljenosti od tri podlaktice, postavit će sutru ili približit će se zidu ili približit će se e, nekom stubu, e, čovjek će podignuti svoje ruke i izgovoriti riječi Allahu Ekber. Izgovaranje ovih riječi je temeljni sastavni dio e, namaza bez kojeg nema namaza. Znači čovjek tu mora kazati na arapskom jeziku i mora kazati na ovaj način Allahu Ekber. Ne može se kazati Subhanallah niti Elhamdulillah, mora se kazati na arapskom i mora se kazati Allahu Ekber. Kazali smo da će čovjek podignuti ruke, neće skupljati skruj s prste, niti će ih širiti, već u nekom normalnom, znači, hajde da kažem normalnom stanju, podignuće ruke u visini svojih prsio, prsa ili u, u visini ušiju. Ja sam mnogo puta govorio o tome, e, nažalost mi živimo u vremenu kada ljudi e, pazi na određene sitnice, i na osnovu njih kvalificiraju ljude, a nerijetko se dešava da te sitnice znaju biti neutemeljene u islamu. Pa jedna od tih stvari jeste podizanje ruku i dodirivanje ušiju. Nije sporno da neko podigne ruke u namazu i dotakne uši, ali gledano s aspekta hadisa Božih poslanika to nema utemeljenja. I pogledajte sada znači kako ljudi odu u jednu krajnost. Ljudi se prihvate nečega što nema utemeljenja u sunnetu i nakon toga kvalificiraju ljudi ljude druge ko klanja kao mi i ko ne klanja kao mi. U sunetu Božije poslanika, ali se letu sram, jasno nalazimo da je ruke dizao u visini ramena ili u visini ušiju. Ali nigdje ne postoji dokaz da je Božji poslanik dodirivao svoje uši. Svakako, ako bi neko i dodirivao svoje uši, njegov je namaz ispravan, ali mi govorimo šta je utemeljeno, šta, je, šta nije utemeljeno i govorimo kako produkt neznanja može biti razlogom da ljudi jedni druge kvalificiraju bespotrebno. <clears throat> Znači, rekli smo, prva temeljna stvar kojom se ulazi u namaz jeste početni tekbir, podižu se ruke u visini ramena, u visini ušiju, nakon toga se ruke vezuju i, znači, izgovara se početni tekbir Allahu Ekber. <clears throat> Kada podižemo ruke, ruke treba da budu okrenute prema znači kibli i rekli smo ne treba prsti da budu niti rašireni, niti da budu mnogo skupljeni. Nakon toga stavljamo desnu po lijevoj ruci. Islamski učenjaci u pogledu toga e, govori o dvije stvari. Prva stvar gdje se ruke vezuju. Dosta uleme je bilo koji su govorili da se ruke vezuju ispod pupka, neki su govorili na, na stomaku, a neki su govorili čak da se vezuju i na prsima. U svakom slučaju to ne treba nikako da bude predmet razvijenja razilaženja među muslimanima, ne postoji 100% vjerodostojna disi gdje je Boži poslanik vezivao ruke, ali bez obdira gdje da čovjek da sveže njegov namaz je ispravan. Najjači dokazi, najjači dokazi jesu da je Boži poslanik vezivao ruke tu negdje na prsima. Ali bilo gdje da čovjek sviži, znači njegov namaz je inšala validan. Tri su načina kako se ruke u namazu mogu vezivati. Mogu se vezivati da ovaj dio dlana stavimo na ovaj dio zgloba, znači to ovako, da stavimo ovdje na podlakticu i da desnom rukom obuhvatimo podlakticu. To su znači tri načina kako se ruke mogu stavljati u namazu, da dio dlana stavimo ovdje, ovako, nekako normalno, evo ovako, ili ovako, ili ovako. Sva tri ova načina znači su prenesena u vjerodostojnom hadisu Božih poslanika alihi salatu veselam. Znači rekli smo, dolazimo na postekiju, na seđadu, ispred nas je sutra, Podižemo ruke u visini ramena, u visini ušiju, Allahu ekber, vezujemo ruke, neprestano na namazu gledamo ispred sebe. Nakon toga počinjemo sa početnom dovom. Početna dova nije obavezna, ali je svakako lijepo da čovjek prouči neku početnu dovu. Kod nas ljudi najviše uče dovu subhaneke Allahume ve bihamdike do kraja dove. Postoje i druge dove koje čovjek bi trebao da nauči pa da s vremena na vrijeme uči nekada jednu, nekada drugu dovu. <clears throat> Nakon toga, nakon što čovjek izgovori početni tekbir, nakon što e, prouči početnu dovu, čovjek će početi sa euzom i bismilnom. Euza ima nekoliko različitih, hajde da kažemo, e, načina. Euzu billahi mine šeitanir Rađim, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه Ovo su tri načina učenja e'udhe. Nakon toga čovjek će proučiti bismillu, bismillahirrahmanirrahim. Nakon toga će čovjek početi učiti fatihu. Učenje fatihe je elementarna stvar u namazu i čovjek mora paziti da ispravno prouči fatihu pazijeći da izgovara harfove na ispravan način i pazijeći da e, podeblja i e, izgovori e, harfove koji imaju na sebi teštit i pojačanje. <clears throat> Lijepo je i od je da čovjek e, svaki ajet Fatihe uči zasebno. Pa kaže Elhamdulillahi Rabbil Alemin i stane. Ar-Rahman Rahim Malik jeumi din, stani. Ijake na'budu, wa ijake nesta'in, stani. <clears throat> Nakon što prouči čovjek Fatihu, lijepo je, lijepo je, znači nije obaveza, iako je bilo učenjaka koji su smatrali da je to obaveza, lijepo je da čovjek nakon što prouči Fatihu kaže amin. Ako klanja namaze u kojima se uči na glas, i ako klanja za imamom, kazat će odužujući svoj izgovor, otežući, kazat će amin. Nakon toga, nakon što je proučio Fatihu, nakon što je izgovorio Amin, e, opet uči nešto od Kur'ana, da li jedan ajet, da li više ajeta, da li kompletno neku suru. <clears throat> nakon toga, nakon što čovjek nakon što čovjek je proučio sve što je trebao proučiti, na prvom rekiatu se uči Subhaneke, Euza, Bismillah, Fatiha i uči se neka sura ili neki ajet. Nakon toga, po velikom mišljenju islamskih učenjaka čovjek ponovo diži ruke kao što je podigao i prvi put ili u visini ramena ili u visini ušiju, a određen dio učenjaka od kojih je Hanefijska pravna škola smatrala su da se ruke tada ne dižu i to je samo jedan pohvalni postupak u namazu. Čovjek podiže ruke, izgovarajući riječi Allahu Ekber, odlazi, odlazi na ruku. <clears throat> Ono što je interesantno na ruku jeste da je ruku temelj namaza, čovjek mora otići znači pregijeti svoje tijelo. Malo je to teško ovako pokazivati, zato smo odlučili da svi pogledate, inšala, svi pogledate onaj video koji ćemo, njegov link ćemo vam poslati, inšala, eh, u toku druge emisije, a inšal nadamo se u subotu i nedjelju, kada ne bude predavanja, da ćemo ga i objaviti kod nas na Facebooku. Čovjek odlazi na ruku, prigibanje i ruku je temeljni dio namaza. Mora se čovjek na njemu potpuno smiriti i jednom obavezno reći Subhana Rabijel Avim, Jednom obavezno. Može kazati tri puta od sunneta ili pet ili sedam ili deset puta. Mogu se proučiti i neke druge dove koje učio Allah poslanik ali se letu sram ali to sve neobavezujući. Lijepo je da čovjek pokuša da mu leđa budu maksimalno ravna, i da mu glava bude u ravnini sa leđima, niti izdignuta, niti oborena. Velik broj ljudi podigne glavu, a neki obore glavu. Glava na ruku treba da bude u ravnici sa leđima. Kada čovjek ode na ruku, potpuno se smiri, svojim eh, rukama obuhvati na ovakav način koljena, izgovori Subhana Rabijel Azim jednom obavezno, i više puta prouči neku dovu, nakon toga se ponovo vraća u stojeći stav, u qiyam, izgovarajući riječi Semi Allahu limen hamide. Vraća se, izgovara Semi Allahu limen hamide, ponovo dizajući ruke, ponovo dizajući ruke, nakon toga izgovarajući Rabbena velekel hamd. To je ono što mu je obaveza da izgovori Semi Allahu limen hamide, Rabbena velekel hamd, dizajući ruke, ako je od onih ljudi koji preferiraju dizanje ruku, ako ne diže ruke, samo će se vratiti i kazati Semi Allahu limen hamide, Rabbena velekel hamd u tom stanju je obaveza se potpuno ispravi, da mu se čitava kičma njegova potpuno vrati. Kada izgovori ovaj potpuni zikr, onda može izgovoriti još neke zikrove prenesene od Božijeg poslanika, alihi salatu wasalam, rabbena velike hamd, hamden kefiran tajiben, mubarakem fihi i tako dalje. <clears throat> Nakon što čovjek se vrati sa rukua, i nakon što prouči ovo što smo spomenuli, semi Allahu limen hamide, rabbena velike hamd, čovjek odlazi na seđdu. Spustanje spustane seždu može biti na dva različita načina, odnosno može biti na dva načina. Jedan je, hajde da kažemo bliže više sunnetu, čovjek se može spustiti prvo na koljena, pa ruke, a može spustiti prvo ruke, pa da onda spusti noge. Allah najbolje zna gledano s aspekta hadijske znanosti, prioritetnije je da čovjek spušta prvo ruke nakon toga da spušta noge. Ali ako bi čovjek spuštao i prvo koljena, nakon toga ruke, inšala biznila, nije pogriješio. Nakon toga čovjek spušta se izgovarajući znači Allahu Ekber, to su ti takozvani tekbiri el intiqalije koji se izgovaraju u prilaznim u prilaznim fazama u namazu nakon što smo stajali odlazimo na seždu izgovaramo Allahu ekber Spuštamo svoje ruke, spuštamo koljena, spuštamo sedam dijelova tijelo na seždu. Čelo sa nosom, to je jedan organ, dvije šake na zemlju, koljena na zemlju i vrhovi prstiju koji su okrenuti prema kibli. Svakako sve ove stvari malo je poteško e, pojašnjavati e, riječima, zato sam ja i došao nekada prije godinu dana na ideju da snimim praktično kako se klanja namaz i tamo smo onda detaljno sa nekoliko kamera iz više uglova snimili kako se sežda čini i na kojim dijelima tijela se čini. Ono što je bitno spomenuti za seždu jeste da i ona rukn, da se na seždi moramo obavezno smiriti, da moramo jednom obavezno kazati subhana el e'la, jednom obavezno, možemo proučiti nakon toga i više puta, tri puta, pet ili sedam ili deset, subhana rabijel e'la, Možemo neki zikr spomenuti od Božih poslanika, alihi salatu wasalam. U toku seždi lijepo je da ruke, podlaktice podignemo od zemlji i muškarci i žene. Allah poslanik vjerodostojnom Adisu kaže kada klanjate i kada se naseždi nemojte oponašati psa već podignite svoje podlaktice od zemlje i ovo se odnosi i na muškarci i na žene, ali je generalno pravilo da u namazu sve što je potvrđeno za muškarce odnosi se i na žene, a sve što se odnosi na žene odnosi se i na muškarce. Allah poslanik je rekao jedan opći hadis gdje je kazao sallu eitu ra'aytumuni usalli klanjajte kako ste mene vidjeli i nigdje ne postoji nijedan hadis da je kazao, e u namazu neka žene radi ovaku. a muškarci neka radi ovaku. Cijeli namaz od početka do kraja isto je i za muškarce i za žene. Kada je čovjek na seždi, ruke će staviti negdje naspram svojih ramena i između, između ruku će činiti seđdu, pritisnuti dobro čelo i pritisnuti dobro nos, znači čovjek ne osjeti tvrdoću podlogi, ruke će biti znači okrenute prstima u pravcu kibli i nožni prsti će biti podvijeni okrenuti u pravcu kibli. <clears throat> Rekli smo kako bi trebala da izgleda jedna sežda. Nakon toga čovjek na seždje vraća se u sjedeći položaj izgovarajući riječi Allahu Ekber i potpuno se vraćaju. Vraća. Ovo vraćanje je također temeljni dio e, namaza, čovjek se mora potpuno ispraviti i potpuno smiriti. Allah poslanik u ovom sjedinju izgovarao je neke dove Rabbi gfirli, Rabbi gfirli ili Allahumma gfirli, warhamni, wahdini, wajburni, wa'afini, warzukni, warfa'ani. Znači to su dvije dove koje Allah poslanik alaih salatu wasalam izgovarao. To je znači standardno klasični povratak sa seđdi e, u, u, stanje da čovjek se potpuno smiri, ruke će staviti na svoja stegna, izgovoriti ne neku i nakon toga opet izgovarajući riječi Allahu Ekber u prijelaznoj fazi ponovo učiniti seždu identično seždi koju smo učinili prvi put, a to je da ćemo učiniti seždu na sedam dijelova tijela, da ćemo prste okrenuti u pravcu kibli, da su nam nožni prsti podvijeni u pravcu kibli. Izgovorit ćemo sve one zikrove koje smo spomenuli na prvoj seždi. Opet, nakon toga će kazati Allahu Ekber, vratiti se u sjedeći položaj i napraviti jednu kraću pauzu, jednu, dvije ili tri sekunde i ustati na drugi rekat. Znači, imali smo jednu seždu, pa smo sjeli, pa smo drugu seždu, vraćamo se ponovo u sjedeći položaj, ništa ne učimo, izgovaramo Allahu Ekber i ustajemo na drugi rekat. Ustajemo na drugi rekat. <clears throat> Nakon toga na drugom rekiatu učimo bismillu, možemo proučiti ako hoćemo jeuzu, ali znači dovoljna inšala ona prva euza koja se prouči na prvom rekiatu, učimo bismillu, učimo fatihu, sve onako kako smo bez samo početne dove, učimo bismillu, učimo fatihu, učimo nešto iz Kur'ana, da li ajet ili neku suru kraću, nakon toga opet pravimo kraću pauzu, podižemo ruke i izgovarajući riječ Allahu Ekber ponovo odlazimo na ruku. Na ruku sve činimo što smo činili na prvom rekiatu, vraćamo se sa rukua u stojeći položaj. Semi Allahu limen hamide, rabbena veleke hamd, hamden kathiron, tajiben mubarakem fihi. Nakon toga odlazimo ponovo na seždu, identično kako smo to uradili na prvom rekiatu. Nakon što smo opet na drugom rekiatu obavili dvije sežde, sjedamo. Imamo namaze u islamu koji su dvorekijatni, imamo trorekijatni, imamo četverorekijatni. Dvorekijatni namazi su e, sunneti, sabahski farzi i još neki sunneti koji se klanjaju u toku dana. Ako čovjek klanja, ako čovjek klanja, ako čovjek klanja dvorekjatni namaz, bez obzira bio farz ili sunnet, nakon što učini dvije sežde, vratit će, vratit će se u sjedeći stav. Sješće na oborenu lijevu nogu, stopalo, a desnu nogu znači će podići, da će vrhove prsti okrenuti prema kibli, a to ćete inšala sve vidjeti jasno na video snimku, čiji link ćemo vam poslije poslati. E, lijevu ruku će staviti na lijevo stegno, desnu ruku na desno stegno, a prste desne ruke će staviti ili ovako skupiti sve, ostaviti samo kaži prst, ili će napraviti ovako haliku sa ova dva prsta i uči, će sa učenjem etahijatu. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Ovo je etahijatu. Ovo sjedinje nakon ove druge sežde u drugom rekiatu ovo sjedenje, ako je dvorekjatni namaz, ono je obaveza. Moramo sjesti, proučiti etehijatu, proučiti salavate, proučiti dovu koja se uči nakon salavata i predati selam i time završiti dvorekjatni namaz kao što je savaski sunet i e, e farz. Ako se radi o trorekjatnom namazu kao što je akšam, kada sjedimo, proučimo samo etehijatu, i izgovarajući Allahu Ekber ustajemo na treći rekiat. Prilikom ustaje na treći rekat ponovo se mogu podignuti e, po četvrti put u namazu, mogu se podignuti, podignuti ruke za one koji smatraju da je to sunnet, a hadisi koji bilježi imam Buharija i Muslim potvrđuju da je Allah poslanik ali se letu selam četiri puta u namazu dizao ruke. Ali isto tako to dizanje ruku ne smije nikako biti kamen spoticanja među muslimanima. Oni koji dižu ruke, oni to dižu i misle da je sunnet. Oni koji to ne rade, oni smatraju da to nije sunnet i jednostavno mi se od samog početka e, ovdje pokušavamo naviknuti na tu toleranciju, da respektujemo druge stavove kada je u pitanju fik i različiti stavovi. Nakon što je čovjek znači podigao ruke, ustao izgovarajući Allahu Ekber, ponovo će svezati ruke, proučit će bismilu, proučit će fatihu i ponovo odlazi na ruku. Proučit će samo bismilu i fatihu. Na trećem i na četvrtom rekiatu uvijek se uči samo bismila i fatiha. Može se ponekad, to velik broj ljudi ne zna, može se ponekad i na trećem i na četvrtom rekiatu učiti i sura nakon fatihi. Ali generalno na trećem ili četvrtom rekatu uči se samo fatiha. Na trećem i četvrtom rekatu uči se samo fatiha. Nakon što čovjek o, završi sa fatihom, donosi tekbir, odlazi na ruku, na ruku, ponaša se kao što se ponašao na ruku na prvom i na drugom rekiatu, vraća se sa rukua, odlazi na seždu, jedna sežda, pa povratak sa seždi, pa druga sežda, povratak sa seždi i ponovo sjedanje ako se radi o akšam namazu ili eventualno ako klanjamo vitre tri rekiata, tada ponovo sjedamo, učimo etehijatu, učimo salavate, učimo dovu i predajemo selam u toku cijelog učenja ili je tahijatu i salavata čovjek rekli smo kako će ruke staviti ili ovako ili ovako, znači da ovakav i tokom cijelog učenja čovjek će pokazivati kaži prstom u pravcu u pravcu kibli gledajući svojim očima u prst. Tokom cijelog namaza čovjek gleda u mjesto seždi osim osim kada čovjek je na znači tešehudu i na etehijatu gleda znači u svoj prst. Ispravno inšala nema smetnje nikakve ako čovjek i u toku učenja etehijatu tokom cijelog učenja niče prstom, ali je s aspekta hadijske znanosti jače mišljenje da se samo prstom uperi i pokazuje se u pravcu kjabi. Pa smo rekli, ako je tro e, namaz kao što je akšam i ako ili je u pitanju vitr, Čovjek će tada učiti etahijatu, učiti salavate, proučiti dovu koja se uči nakon salavata, predati selam i time završio trorekijatni e, namaz. Ako je u pitanju četverorekijatni namaz, kada obavi dvije sežde nakon trećeg rekijata, ustaje na četvrti rekijat, ponaša se identično kao što je bilo na trećem rekijatu, Ponovo čini ruku, ponovo čini dvije sežde, puno se vraća u sjedeći položaj, nakon toga uči etehijat, uči salavate i nakon toga predava selam. Znači to je, braću moja draga i cijene sestre, e, čisto, e, ajde kažemo, rezimirano osjetio sam neku potrebu da, ako Bog da spomenemo, jer mi je nelogično da sada govorimo o ruknovima, a mi nismo teoretski prešli kako se obavlja, kako se obavlja namaz. <clears throat> Mi ćemo, ako Bog da sada nastaviti nakon što smo, evo, ugrubo na jedan veoma štur i brz način pojasnili kako se klanja namaz, definitivno nismo mi mogli sve te stvari spomenuti u najsitnije detalje, zato strogo preporučujem da svi ako Bog da pregledate ovaj video koji ćemo ako Bog da poslati, koji traje sat i 20 minuta, subotu i nedjelju inšala iskoristite da ga pogledamo jer će nam i on ulaziti, znači ono što smo na njemu pričali, ulazit će nam u završni ispit ako Bog da za odlazak na umru. Veoma je bitno da čovjek vjernik nakon što je naučio kako izgleda namaz, zna ocijeniti namaske radnje. Imali smo jučer pet uvjeta za ispravnost namaza. Sada, nakon što čovjek kaže Allahu Ekber, svi namaski postupci se mogu, mogu se podijeliti u tri kategorije. Imamo temeljni i elementarni dijelove namaza bez kojih nema namaza. Nikako. Imamo vađibe i imamo pohvalni stvari u namazu. Pa je veoma bitno prvo poznavati šta su ruknovi, šta su vađibi, šta su sunneti i veoma bitno nam je da znamo, da znamo razliku između svih njih u pogledu propisa. Pa da ako Bog da počnemo redom. Prva stvar, juče smo govorili o šartima, a šarti su svi prije namaza. Ruknovi i vađibi i sunneti svi su u namazu. Od početka namaza do predavanja selama su ruknovi, vađibi ili sunneti. Ne može neka radnja u namazu biti osim ili da je rukn, ili da je vađib, ili da je sunnet. Veoma nam je bitno da poznajemo svaku radnju i da znamo njenu ocenu. Zašto nam je bitno? Bitno nam je kada je u pitanju rukn. A vidjet ćemo sve šta je rukn u namazu. Ako bi čovjek namjerno izostavio rukn, ako bi namjerno izostavio rukn, namaz mu je pokvaren. Namaz mu je pokvaran. Pa imamo neki radnju u namazu, ne smijemo ih izostaviti. Ako bi čovjek izostavio i zaborava, poslije ćemo inšala postaviti neki 5-6 pravila koja se vezuju šta, šta i kako se ponašati ako čovjek preskoči rukn u toku namaza. Ali je bitno pravilo da ako izostavimo rukun namjerno, ciljano, naš namaz je neispravan. Čovjek kaže, žurim, pa nakon fatihe ja nemam vremena na ruku, ode ja odmah na seždu. Odmah namaz neispravan, jer je to uradio svjesno. Ako bi se desilo da čovjek to zaboravi, onda ćemo poslije pojasniti pravila. Ali ono što je nama bitno večeras da zapamtimo, izostavljanje rukna namjerno kvari namaz. Izostavljanje rukna nenamjerno može se nadoknaditi na način kako ćemo inšala pojasniti. To su elementarne stvari namaza ruknovi. Imamo nešto što je na drugom stepenu težine u namazu, to su vađibi. Vađibi namaza, to su stvari koje ako izostavimo namjerno, opet kvari namaz. Ako ih izostavimo, ako ih izostavimo, njih možemo nadoknaditi sehvi seđdom. Njih možemo nadostaviti, nadoknaditi sehvi seđdom sa opet određenim pojašnjenjima i one se u toku namaza mogu nekada i naklanjati. I imamo treću kategoriju postupaka u namazu, to su sunneti. Dobrovoljni postupci u namazu koji ako žurimo ne moramo činiti. Primjer radi čovjek žuri. Jednostavno ima samo 5 minuta da klanja četiri rekata podni namaza na nekoj pauzi u školi ili negdje na poslu. Tada ćemo tom čovjeku kazati svedi svoj namaz na minimum. Kažeš Allahu Ekber, Subhaneke uza, bismillah fatiha, neka kratka sura i na ruku. Subhana rabijel azim, smiri se potpuno, izgovori jednom i vraćaj se. Semi Allahu limen hamide, rabbena velike hamd, bez ikakvih dova na sežnu. Subhana rabijel e'la, samo jednom povratak sa sežni. Znači, možemo neke stvari u namazu izostaviti jer su sunneti, jer su pohvalne, pa ako, ako ih uradimo imamo za njih nagradu, ali ako izostavimo, naš namaz nije upitan i nismo griješni. Ovo je veoma bitno. Svakako mi ne pozivamo izostavljanju sunnijeta u namazu, ali je veoma bitno da znamo, kao što smo jučer govorili o namazu, nekada čovjek nema vremena da klanja podne 12 rekiata ili 10 rekiata, ali ima vremena 5 minuta da klanja farze. Pa mi mu kažemo, klanjaj farze, jer će te Allah pitati na sudnjem danu za farze. Za sunnete te neće pitati. Kada imaš vremena kod kući u džami, klanjaj i sunnete. Ali nemoj, zato što ne možeš klanjati deset rekata, neću klanjati ništa. E to je greška i to je neispravno. Pa i u namazu imamo ruknove, koje ako ostavimo ne nenamjer, ako e, preskočimo i namjerno, kvari nam namaz. Vađi bi ako ih ostavimo isto namjerno, kvari nam namaz, ali ako ih ostavimo u zaboravu, mogu se nadoknaditi sehvi seždom, sunneti, Sunneti su dobrovoljni postupci u namazu koji ako uradimo bit ćemo nagrađeni, ako ih izostavimo nismo griješni. <clears throat> Dobro, Inšala bizna, nadam se da smo ovo rezimirali, a mi ćemo o propisima ruknuva, o propisima vađiba i o propisima sunnjeta naknadno oko Bog da govorili. Počinjemo, počinjemo od početka namaza hronološki pratimo namaz i govorimo šta su to sve obavezne stvari u namazu, odnosno ruknovi. Elementarni dijelovi namaza koji ne smijemo nikako izostaviti. Prva stvar, rekli smo u namazu, jeste el qiyam stajanje. To je prvi elementarni dio namaza ako je čovjek zdrav i nalazi se u nekim normalnim uvjetima, nije u bolnici, nije u nekom tjesnom mjestu, e, zdravlje, ima mogućnost da stoji, obaveza mu je da stoji, kaže Allah poslanik ali salatu selam onom čovjeku koji je brzo klanjao, pa ga je Boži, poslije Boži poslanik podučio kako da klanja, kaže mu Allah poslanik alaih salatu uzmi abdest, okreni se, okreni se prema namazu, okreni se prema namazu, kaže e, donesi početni tekbir, a u drugom hadisu, Allah poslanik jednom ashabu koji je bio bolestan kaže mu na početku ka imen. Prvo kaže stoj i klanjaj stojeći. Fa pa ako ne možeš, onda sjedeći. Pa ako ne možeš, ležeći na boku. Ali prvi uvjet je stajanju u namazu. I vidjet ćemo određene propise koji se vezuju za stajanje u namazu. Pa je greška, iako mi ne ulazimo u nijete ljudi, Može se zaista desiti da čovjek izgleda vanštinom zdrav i kurpolentan, a klanja na stolici. On možda ima razlog kojeg mi ne znamo, medicinski, ali generalno je pravilo ne može čovjek klanjati na stolici i ne smije se igrati sa tim ako zaista zdravstveno može klanjati. Ako ne može klanjati, to između njega i Allaha i nikome neće čovjek doći u džami i reći daj mi papira ti ne možeš klanjati stojiš, da možeš klanjati sjediš. Svako između njega i Allaha, znači naša vjera kompletna je zasnovana na emanetu, na povjerenju. Čovjek, ali je bitan propis, čovjek ne smije klanjati sjedečke ako može klanjati stojeći. To je prvi propis koji trebamo zapamtiti. Nakon toga rekli smo Čovjek ako ne može klanjati stojeći, klanjat sjedeći, ako ne može klanjati sjedeći, klanjat će ležeći na desnom boku okrenut u pravcu kibli. <clears throat> Ovo je sav propis u pogledu farza. U pogledu farz namaza čovjek koji je obaveza stajati, Allah poslani kaže klanjaj stojeći, ako ne možeš klanjaj sjedeći, ako ne možeš klanjaj na boku. Okay. Kada je u pitanju dobrovoljni namaz, ovo je veoma bitno, u startu mi možemo početi klanjati sjedeći, iako velik broj ljudi to ne koristi, ali je lijepo da čovjek zna, nekada je čovjek umoran, žao mu je da propusti sunet, ali ne može više, umorio se stajat, u startu čovjeku na fili može početi klanjati sjedeći. Bez ikakvih uzora, bez ikakvih problema, Jednostavno čovjek hoće da klanja sjedi ali mu je nagrada tog namaza pola od namaza kada bi taj namaz klanjao stojeći. U vjerodostojnim hadisima Allahu poslanik ali se selam je potvrdio da insan koji klanja sjedići, a mogao je klanjati stojeći, ima pola nagrade namaza onoga koji je stajao. Pa je veoma bitno da znamo propis, a da li ćemo mi klanjati sjedeći ili ne, to je druga stvar. Iako je nekad dobro da poznajemo propis, čovjek se zaista nekada e, osjeti umoran, volio bi da klanja suneta, ali je umoran, čovjek može sjedeći, znači onako kako sjedi na etahija, tu tako će sjediti i tako će klanjati, ili će sjesti kao što ono naš narod kaže... E, prekršteni nogu ili turski, tako to nekako ljudi zovu. Znači, na ta dva načina može sjediti i klanjati. Ali je bitno da zapamtimo, ne smijemo klanjati u farzima, osim ako imamo validan razlog. U nafili možemo klanjati bez ikakvog razloga sjedeći, ali imamo nagradu pola namaza, namaza kojeg bi klanjali stojeći. Svakako, ako bi čovjek klanjao sjedeći, a ima razlog jer je bolestan, njemu se upisuje potpuna nagrada namaza. Allah poslani kaže u hadisu eh, Buharije, eh, insan kada se razboli ili kada negdje otputuje, bude mu naređeno da se upisuje od dobrih dijela ono što je radio kada je bio zdrav i kada nije bio putnik. Pa čovjek ako ima praksu da radi određen ibadet i prestane ga rad zato što se razbolio, meleki upisuju nagradu kao da on to i dalje radi. Tako da ako insan kada je zdrav klanja stojeći, i razboli se i tada klanja sjedeći, i njemu upisuju potpunu nagradu. Govorimo znači samo o fili. Čovjek kada klanja dobrovoljni namaz, ima pravo odmah u startu da klanja sjedeći, bez ikakvog razloga, ali će nagrada namaza biti duplo manja. <clears throat> Dozvoljeno je, kada čovjek klanja na filu, dvije varijante. Dozvoljeno je da počne namaz stojeći i da onda sjedni. Dozvoljeno je obrnuto. Dozvoljeno da počne sjedeći i uči, uči, uči i kada dođe do perioda da treba da, da ide na kijam, da ide na ruku, ustane, još malo uči i ode na ruku. Znači, dozvoljene su oba dvije opcije. Imamo opciju da čovjek donese početni tekbir stojeći i onda sjedne i uči. Uči, uči i nastavi klanjati namaz sjedeći. Imamo obrnuto. Da sjedeći donese početni tekbir i počne klanjat, klanjat, kada tjedne ići na ruku, ustane i ode na ruku. Sve je to u nafili, Allah bi iznila, dozvoljeno. <clears throat> Rekli smo, onaj ko klanja sjedeći, ili će sjediti onako kako se sjedi na etahijatu, ili će sjediti na način da će prekrstiti svoje noge, ili je to već kako se zove tu sjedinje. <clears throat> onaj ko e, klanja farze, ne može klanjati stojeći jer je bolestan, ne može klanjati e, sjedeći jer je bolestan, klanja će na desnoj strani okrenut licem prema kibli. Insan, znači koji je bolestan, klanja će na desnoj strani okrenut licem prema kibli, to u slučaju ako to inša može izvesti. To je nešto kratko i rezimirano o prvom ruknu namaza, prvoj elementarnoj stvari, a to je stajanje u namazu. Pa smo, eto, nešto kratko i rezimirano spomenuli o osnovnim propisima koje čovjek musliman trebao da zna, koji se vezuju za stavljanje namazu. Rekli smo da je to stroga obaveza ako je čovjek zdrav u farzima, ako je u pitanju na fila, imamo pravo da klanjamo sjedeći, ali naš namaz je e, znači na pola nagrade. <clears throat> Nakon toga, druga elementarna stvar u namazu jeste učenje fatihi. Došli smo u namaz, znači e, odnosno, e, izvinjajem se, e, prva stvar je stajanje u namazu, to nam je elementarna stvar, druga, druga stvar jeste Allahu Ekber, izgovaranje početnog tekbira. Prva elementarna stvar u namazu jeste stajanje. Druga elementarna stvar bez koje nema namaza jeste početni tekbir. Početni tekbir ima određene e, propise koji se samo vezuju za njega. Primjer radi, ako bi se desilo da čovjek počne klanjati i počne od fatihe, nije donio početni tekbir, njegov namaz nikako se ne može popraviti mora ponovo početi Allahu Ekber. Znači imamo opcije i verzije kada neko preskoči određeni ruknu namazu da ga vrati i da ako Bog da to nadoknadi. Osim početnog tekbira. Početni tekbir je jedini rukn koji se ne može nadoknati. On, on mora znači nama se prekinuti i početi iz početka. Allahu ekber. Znači kada bi čovjek požurio, toliko žuri i zaboravi da rekne Allahu ekber, počne odmah od fatihe. Alhamdulillah rabbil alemin. Njegov namaz nije počeo uopšte. Znači početni tekbir, sa njim počinjemo namaz. Sve drugo možemo nekako nadoknaditi osim početnog tekbira. To je prva stvar koju treba znati za početni tekbir. Druga stvar, Početni tekbir, znači postoji dosta argumenata koji ukazuju da je to rukn. Allah poslanik ali se letu selam kada je onom čovjeku koji ga je podučavao kako da klanja namaz kaže thumme al kiblete thumme kebir okreni se prema kibli i nakon toga donesi početni tekbir u naredbenoj formi fekebir, thumme kebir, nakon toga donesi početni tekbir. Tako da e, velika većina džumhur islamskoj činjaka smatrao je početni tekbir elementarna stvar da je u namazu. <clears throat> Veoma je bitno zapamti ono što smo spomenuli na početku kad smo govorili o namazu. Početni tekbir se mora izgovoriti na arapskom jeziku i u ovoj formi. Ne može se znači početni tekbir izgovoriti da se kaže subhanallah, veličanstven neka je Allah, ili elhamdulillah, ili šukru lillah, ne. Mora se izgovoriti ove dvije riječi. Allahu ekber. Allahu ekber, ne može se reći na bosanskom Allah je najveći, Elhamdulillahi Rabbil Alemin. Znači mora se kazati na arapskom jeziku i mora se kazati u ovoj formi Allahu Ekber. Allahu Ekber. Svakako čovjek kada izgovara početni tekbir i sve ostalo što uči u namazu mora micati jezikom ili čuti sebe kako to izgovara. Normalno da neće učiti toliko naglas da druge ljude uznemirava, ali ne može čovjek u mislima donijeti početni tekbir. Ne. Znači velik broj ljudi, pogledajte u džamijama kada vidite kako ljudi klanjaju, ovako klanjaju. I tako, znači zatvorenih usta, neispravanje neki tu u islamu osobi koja uči u mislima. Pa početni tekbir treba da se izgovori onoliko koliko mi sebe čujemo da druge ne uznamiravamo. Allahu akbar. Znači čovjek mora riječima, mora micati jezik prilikom izgovora i tekbira i svih od ostalih znači e, obaveznih stvari u namazu. Pa su to, inšala, osnovne stvari koje čovjek trebao da zna da za, početni tekbir, da je to temelj. Bez njega nismo uopšte stupili u namaz mora se izgovoriti u ovoj formi i mora se izgovoriti na arapskom jeziku i mora se izgovoriti na način da mi sami sebe čujemo. Izgovarajući tako što ćemo micati jezik. Ne smijemo ništa u namazu od obaveznih zikrova učiti u mislima jer se to ne broji namazom, niti se to broji kirajtom. Nažalost, velik broj ljudi znači razgleda po džami usta zatvorena i tako dalje, što je velika greš, Ne želimo da se s nekim smijajemo, ali je to greška. Moramo popravljati takve stvari kod ljudi koje vidimo. Treća elementarna stvar u namazu jeste učenje fatihe. Mi smo kada smo pojašnjavali namaz, rekli smo čovjek kada donese početni tekbir, nakon toga uči početnu dovu, nakon toga uči jauzu, nakon toga uči bismidlu, sve to nije elementarno. Stajanju namazu je elementarno, početni tekbir je elementaran, učenje fatihe je elementarni dio namaza kod većinskog dijela islamskih učenjaka. Kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam, La salate li men lem bi kitab, nema namaza, neispravan je namaz osobi koja koja ne prouči fatihu namaz. Pa je ovo znači jasan e, propis Allahu poslanika ali se letu u kojem kaže nema namaza, nije ispravan namaz osobi koja ne prouči fatihu. Svakako, E, imamo nekoliko varijanti u kojima se može naći čovjek u pogledu fatihi. Prva stvar, čovjek kada klanja sam. Čovjek klanja kod kući na svakom rekiatu. Bila to, bila to na fila ili bili farzi, čovjek mora proučiti fatihu. Znači zapamte prvo pravilo, ako klanjate kod kući sami, na svakom rekiatu, bila to na fila, bila to duha namaz, bile to vitre, bio to farzi, bili to sunneti, moramo na svakom rekiatu proučiti fatihu. Allah poslani kaže, la salate li men lem jakra bi il kitab. Nema namaza i neispravan namaz osobi koja ne prouči fatihu. Druga stvar, imamo namaze u džematu. Ovo je propis za pojedinca. Imamo namaze u džematu. Namaze u džematu se dijelu dvije kategorije. Namazi u kojima se uči tiho, u sebi. To je podne i kindija u tim namazima, na svim rekijatima treba proučiti fatihu. Svakako ako nam imamo ostaje vremena, ali je obaveza proučiti fatihu. Znači rekli smo kada smo sami moramo proučiti fatihu na svakom rekiatu. Kada smo u džami, ako su namazi u kojima se uči u sebi kao podni i ikindija, moramo na svakom rekiatu proučiti fatihu. Ostaju nam namazi u kojima se uči na glas, a to je sabah, akšam prva dva rekiata i jacija prva dva rekiata. U tim namazima, pošto imam, uči naglas. Allah Žešanu kaže u Kur'anu Iza, fa iza Kur'anu festemiju lahu wa ansitu. Kada se Kur'an bude učio, vi pažljivo slušajte. Pa je nemoguće da čovjek sluša Kur'an i da uči. Postoji veoma, veoma jako razilaženje da li treba Fatihu učiti i kada imam uči naglas. Kada on završi, da mi nakon njega učimo. To je jedno od najjačih razilaženja u pravu, u pravu islamskom e, fiku. Ja lično sam stava da čovjek ne treba da uči zato što na taj način krši naredbu buzvišnog Allaha Đelšanu kada se Kur'an uči, vi slušajte. Svakako da e, grupa učenjaka koja je smatrala da se e, nakon učenja Fatihe treba učiti Fatiha, znači imaju izuzetno jake dokaze. Ali znači mi smo namaze podijelili u namaze gdje se uči u sebi tiho, tu moramo na svakom rekiat pručiti. namazi u koji se uči naglas, u rekiatima u kojima imam uči naglas, mi slušamo učenje imama. Osim kao što se nekada dešava u Mekki Medini, da imam nakon što završi Fatihu, ostavi period da klanjači imaju vremena proučiti Fatihu, tada ćemo svakako proučiti Fatihu. Samo još nekoliko propisa i time ćemo ako Bog da završiti ovo prvo predavanje i stati na kraju ovog rukna, a to je rukn Fatihi. <clears throat> Veoma je bitno Rekli smo kad su u pitanju namazi u kojima imam uči naglas samo u rekiatima gdje on uči naglas. glas. Treći rekiat na, na Akšamu obaveza je proučiti Fatihu. E, treći i četiri rekiat na Jaci obaveza je proučiti Fatihu. Kada je u pitanju Fatiha, pošto mi nismo Arapi, a u Fatihi postoje određeni harfovi koji ne postoje u bosanskom jeziku, veoma je bitno da čovjek nauči ispravno učiti Fatihu na, sa harfovima i izgovorom, onako kako to, znači putem sufari, da čovjek ispravno nauči izgovarati određene harfove u Fatihi i neispravno, odnosno nepoznavanje tih harfova može uzrokovati velike greške u Fatihi. Druga stvar u Fatihi jeste da imamo eh, više harfova u Fatihi koji su nastali kao plod spajanja dva harfa i to su harfovi na kojima imamo teštid. Pa kažu islamski učenjaci, ako čovjek ne u datom momentu izgovora ne pritisne taj harf na kojem ima teštid, on kao da jedan harf ukrao i kao da je sklonuo jedan harf, a samo preskakanje jednog harfa u fatihi konkretno može dovesti namaz u pitanje. Pa je veoma bitno da se fatihi posvijeti dosta pažnje, da je pokušamo naučiti od ljudi koji ispravno izgovaraju i pogotovo da pazimo na harfove koji nemaju u bosanskom jeziku ili da pazimo na harfove na kojima imaju teštidi. <clears throat> Došlo je u vjerodostojnom hadisku od Božih poslanika, poslanika ali selam da su određeni ljudi bili u takvom halu, iako su Arapi, da nisu mogli naučiti fatihu. Svakako, opet se vraćamo onom propisu, naša vjera je sva zasnovana, zasnovana na povjerenju. Kada čovjek kaže ja ne mogu klanjati stojeći, nikomu neće reći u džamija daj papir. To je između tebe i Allaha. Ko čovjek kaže ja se bojim koristiti vodu, razboliću se, nikomu neće reći donesi mi papir pa da možeš tajemom uzeti. Znači sva vjera je zasnovana na povjerenju između nas i Allaha. Isto i ovo. Zaista kada bi se desilo da imamo čovjeka Pogotovo ljudi koji nisu odrasli u nekoj islamskoj sredini, nisu od djetinstva išli u mejtev i sjedi čovjek 15 dana uči Fatihu 7 majta, ne može da nauči. Jednostavno, kaže, sjedim, učim, znam pjesme od Michael Jacksona, znam sve živo, ali ne mogu Fatihu u glavu. Pa je došlo u vjerodostojnom hadisu da je Allah poslanik ali se latu selam za takve osobe kazao u tom nekom prilaznom periodu dok naučuju Fatihu da kažu subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa Allahu wallahu ekber wala havle wala kuvata illa billah. Ovo je nešto što bi ako Bog da svako mogao da nači, nauči subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu ekber, wa la wala wa la kuvata illa billah. Ovi pet rečenica, one mijenjaju fatihu za osobu koja zaista istinski ne može naučiti fatihu. Da sutra ne bude Boga mi ovaj peđić stvarno dobar. Kod njega ni fatihe ne moraš. Malo nešto subhanallah, alhamdulillah, wallahu ekber, idemo. Znači sva vjera je zasnovana na povjerenju. <clears throat> U svakom slučaju, ovo su neki osnovni propisi kod trećeg rukna i tu ćemo se ako Bog da zaustaviti. Svakako da oni koji su bili noćas na, na, na prvom predavanju trebali da ostanu i na drugom, zato što je tema baš usko povezana. Nastavljamo ako Bog da u drugom predavanju govoriti o temeljnim elementarnim dijelima namaza, ostali namazi. Subhanike Allahumma bihamdike, ešhedu en la ilaha ilan stakfiruke, ve tubu